Bismillahirrahmanirrahim. Adif el esme el atiyete gelen isimleri izafe et. İlel mutekellimi konuşana vel muhatabi muhataba vel gaibi ve gaibe vel gaibeti ve gaib olan bayana kema huve muvaddahun fil misali örnekte olduğu gibi. Örneğe bakalım. Kalemun bir kalem. Hâzâ kalemi bu benim kalemim. Hâzâ kalemuka bu senin kalemin. Hâzâ kalemuhu bu onun kalemi, o erkek. Hâzâ kalemuha bu onun kalemi, o bayan. Şimdi diğer isimleri aynı tarzda yapalım. Kitabun Hâzâ kitâbî Hâzâ kitâbuhu e Bağışlayın. Hâzâ kitâbuka Hâzâ kitâbuhu Hâzâ kitâbuha Serirun Hâzâ serîrî Hâzâ serîruka هذا سريره هذا سريرها اسم هذا اسمي هذا اسمك هذا اسمه هذا اسمها منديل هذا منديلي هذا منديلك هذا منديله هذا منديلها ابن هذا ابني هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها سيارة هذه سيارتي هذه سيارتك هذه سيارته هذه سيارتها مفتاح هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاحه هذا مفتاحها يد هذه يدي هذه يدك Hâzihi yeduhu, hâzihi yeduha. Sitta. İkra. Li, leke, lehu, leha. Li uhtun vahidetun. Benim bir bacım var. Eleke ahun. Senin bir erkek kardeşin var mı? La hayır. Meli ahun. Benim bir erkek kardeşim yok. Uhti. Benim bacım. Leha tiflun sagirun. Onun küçük bir çocuğu var. Zemili benim arkadaşım. Lehu ahun ve uhtun. Onun bir erkek kardeşi ve bir de bacısı var. Nekulu deriz. Indi kitabun. Bende bir kitap var. Ve nekulu ve yine deriz. Li ahun. Benim bir kardeşim var. La nekulu demeyiz. Indi ahun. Bende bir kardeş var. Seba. Ma'a. Harece Hamidun ma'a Halidin. Hamid Halit'le çıktı. Zehebet tabibu ma'al mühendisi. Doktor mühendisle gitti. Yani mühendisle birlikte gitti. Selafe. Celesel müderrisu ma'al müdiri. Öğretmen müdürle birlikte oturdu. Men ma'ke ya Aliyu. Seninle birlikte kim var ey Ali? Ma'i zemili. Benimle birlikte arkadaşım var. Aminetu amine. Ma'aha zevcuha kendisiyle birlikte kocası vardır. Sitte Haraca ebi minel beyti. Babam evden çıktı. Men haraca ma'hu. Kim onunla birlikte çıktı? Haraca ma'hu ammi. Onunla birlikte amcam çıktı. Semenya. Beytun. Ev. Beytuka. Senin evin. Beytuhu. Onun evi. O erkek. Beytuha. Onun evi. o bayan. Beyti benim evim. Ebun Ebuke Ebuhu Ebuha Ebi Ehun Ehuke Ehuha Ehi Vahid Ebi ve ummi fil beyti benim babam ve benim annem evdedir Eyne ebuke ya Hamidu? Nerede senin baban ey Hamid? Zehebe ile suki çarşıya gitti. E ehuke tabibun? Senin kardeşin doktor mu? La hayır. Huve muderrisun. O bir öğretmendir. Zeynebu firriyadi. Zeynep Riyad'dadır. Ehuha fit taifi. Onun kardeşi Taif'tedir. Ve ebuha fil medinetil münevvereti. Ve onun babası Medine-i Münevvere'dedir. Hâzat talibu. Bu çocuk bu öğrenci Ebuhu vezirun. Onun babası vezirdir. Ve ahuhu tacirun kebirun. Ve onun kardeşi büyük bir tüccardır. Sitte. Zehebe ahi ilel medreseti. Kardeşim okula gitti. Ve zehebe ebi ilel camiati. Babamsa üniversiteye gitti. Tisa. Muhammedun, Halidun, Hamidun, عباس محمود حمزة طلحة أسامة Muaviyetu Ekrimetu sonuna yuvarlak diye gelen isimler çift ötüre alamıyor. İkra el esme el atiyete vadubut avahiraha. Gelen isimleri oku ve sonlarını harikele. Halidun, Hamzetu, Ammarun, Enesu, Enesun, Muaviyetu, Hamidun, أسامة عكرمة عباس محمد طلحة الكلمات الجديدة الزميل أركدش الزوج إش واحد بر فتى برجنج مع إلى برنكتا الطفل تشوجوك الكويت كويت.